Ezagutzen ditugunak Mexikarrak, fronteniseko bi jokalari uh, bizikionak, eh, hor uh, dira Argentinarrak, horiak trinketetik aldu, baina maila politarekin, egoaldan beti uh, badira jokalariak, eta gero Ebe urte zurte eh, haien uh, maila eh, hobetzen dutenak, eh, be kubatarrak eta uruguaiko bikote polit bat ere bada, beraz. Mm. Bai, uste uh, txapelketa nahiko idekia dela. Gu batez ere hor uh, abiatzen giren launeskak trinketeko jokalariak gira, beraz, uh, voilà, eskarparetan uh, jostatzeko... Uh, be, prastere, fango goz bintzat, eta badakigu beste resumetan, uh, badirela frantziniseko jokalariak balinerat pastu direnak, beraz, pentsatzen dut hor estilo posaketa eta bat izanen dela uh, jokoan bai.